sala jambo hilo alikusihi katika mwezi wa Rajab jambo hilo alikusihi katika mwezi wa Rajab salatun makhsusatun sala ambayo imewekwa makhsus haikusii jambo hili takhtasu bihi ambalo watu wanajihusisha nalo wal ahadithul marwiya ama hadithi zilizopokelewa bi fadli salati raghaib katika kuisali swala ambayo inaitwa raghaib fi awwali lailati jum'atin mwanzo kabisa wa usiku wa ijumaa kama wajana min shahri rajab katika mwezi wa rajab kadhibun ni uongo mtupu huo peleka katika kapu kule peleka katika kapu hazikusihi wa batil na akasema vile vile ni batil la yasihu hadhihi salat swala hii haijawahi kusihi bid'atun ni jambo lililozushwa bid'atun ni jambo lililozushwa inda jumhuri ulama mbele za wanawachuoni wengi kwa nini wewe unaleta bid'a kwa nini unawahimiza watu wafanye mambo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 ilivyofadhilishwa ardhi ya makka al-Mukarram pamoja na msikiti wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na vile vile kufadhilishwa msikiti wa Baitul Maqdis uliokuwekwa kule Palestina na hayo yote Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya kwa hikma zake na ndiyo maana amesema kwenye kitabu chake wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah mtukufu anaumba vile ambavyo anavyovitaka na anachagua vile ambavyo anavyovitaka ma kana lahumul khiyaratu viumbe hawana khiari yoyote subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na makosa na ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu kama nilivyotangulia kusema ya kwamba katika masiku yaliyochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwezi huu wa Rajab Allah subhanahu wa ta'ala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 huwezi kukuta mwezi aliozaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Rabi'in al-Awwal lakini hayo utayakuta kwenye kisunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuonyesha kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni vitu ambavyo haviachani maneno yanayozungumza mtume wahi na maneno yanayozungumza Allah subhanahu wa ta'ala kumpelekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hukumu ni sawa sawa usije ukasema hiyo ni hadithi tu hapana sio hadithi tu bali huo ni wahi umetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo yauma khalaqa as-samawati wal ard tokea siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi amethibitisha ya kwamba miezi ni kumi na mbili minha arba'atu hurum katika hiyo kumi na mbili kuna miezi minne mitakatifu minha katika hiyo kumi na mbili arbaatun hurum ipo miezi minne mitakatifu dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu nafsi zenu msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo ima miezi hiyo mitakatifu msidhulumu nafsi zenu kwa sababu kudhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo mitakatifu ni madhambi makubwa mno kuliko kudhulumu katika miezi mingine waqatilul mushrikina kafatan lakini wapigeni washirikina wote makafiri wote wapigeni kama yuqatilunakum kafatan kama vile wanavyowapiga nyinyi wao wote wanashirikiana kwa pamoja kuwapiga nyinyi kadhalika na nyinyi shirikianeni katika kupambana nao wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin lakini jueni kwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu ndugu zangu waislamu aya hiyo iliyotaja miezi minne mitakatifu haitoshelezi lakini sunna bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam imekuja kufafanua miezi hiyo kharaja fi sahihain maimamu wawili hawa wametoa hadithi min hadithi abi bakra kutoka katika hadithi abi bakra radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisimama katika hutuba yake ile ya kuaga faqala fi khutbatihi akasema katika hotuba yake inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard hakika zama zinakwenda katika umbile lake kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaka tokea siku ambayo Allah ameumba mbingu na ardhi asanata 12 shahran mwaka mmoja una miezi 12 minha arba'atu hurum katika hiyo kuna miezi minne mitakatifu thalathun mutawaliyat miezi mitatu ni yenye kufuatana mfungo pili mfungo tatu na mfungo nne waswahili wanaita hivyo lakini ni dhulqaada na dhulhijja walmuharram mtume anasema thalathun mutawaliyat miezi mitatu ni yenye kufuatana wa rajabu mudhara na rajabu ya mudhara baina jumada wa shaaban na rajabu mudhara ambayo iko kati ya jumad jumada alula jumada alakhir na shaaban kwa hiyo jumada imetajwa katika hadithi mpaka katika hadithi hii moja peke yake imetaja miezi sita imetaja dhulqada dhulhijja muharram rajab jumada shaaban ambayo waswahili wanaita mfungo pili mfungo tatu mfungo nne waswahili wanaita hivi kwa hiyo ndugu zangu waislamu ninachotaka kuthibitisha ni kwamba miezi hii ni mitakatifu kujishughulisha na mambo ya ibadat kusoma Qur'an kufanya ibada mbalimbali mbali. hilo ni jambo lenye kutakikana lakini katika miezi hiyo tusifanye mambo ya ovyo kupigana kudhulumiana kuwaudhi watu kuwaudhi waislamu hayo ni mambo yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil shahri harami qitalin fihi wanakuuliza we mtu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na miezi mitakatifu kupigana ndani yake katika miezi hiyo qitalin fihi kupigana katika miezi hiyo kwa maana e, ilitokea kwamba inavyosemekana waislamu walivamia makafiri wakawapiga katika mwezi mtakatifu wale makafiri kwa kuwa wanaijua miezi hile wakaenda kwa mtu Muhammad alayhi wasalam wakamwambia kwamba wewe umekataza watu wasipigane mbona jamaa zako wamewaua watu katika miezi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio anasema yasalunaka ani shahri alharami qitalin fihi wanakuuliza wewe kuhusiana na miezi mitakatifu kupigana ndani yake kul qitalun fihi kabir waambie kupigana katika miezi hiyo ni madhambi makubwa sana kupigana katika miezi hiyo ni madhambi makubwa sana lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia sio mlione hili la kupigana tu peke yake wasaddun an sabilillah na kuizuia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isiende mbele hayo pia ni madhambi makubwa mno wa kufuru bihi na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala pia ni katika madhambi makubwa walmasjidil haram na kuwazuia watu wasiingie msikiti mtakatifu hayo pia ni katika madhambi makubwa sana ambayo nyinyi washirikina mnayafanya nyinyi makafiri mnafanya hivyo wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah na kuwatoa watu katika misikiti mitakatifu jambo hilo ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wal fitnatu akbaru min alqatl lakini pia fitna kwa maana ya ukafiri na ukafiri pia ni jambo kubwa zaidi kuliko kuuana alfitnatu akbaru min alqatl ukafiri ni mbaya zaidi kuliko kupigana wengine wanatafsiri kwamba fitna ni mbaya zaidi kuliko kupigana lakini kwa sababu fitna inapelekea watu kuuana pia unaweza ukatafsiri hivyo kwamba fitna ni kitu kibaya zaidi kuliko kuuana lakini tafsiri ya Qur'ani baadhi ya mufassirin wanatafsiri kwamba ukafiri ni mkubwa zaidi kuliko kuuana na kupigana wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u hawatawachakuwa makafiri wanawapiga nyinyi mpaka wawarudishe nyinyi kuiacha dini yenu inistata'u lakini wakiweza hawawezi kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watakochukuliwa kwenda kwa makafiri ni watu madhaifu ambao wasioijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watakobebwa na makafiri ni watu wale ambao akili zao ni duni wakazibeba fikira zao lakini sisi atuungani na fikra zozote ambazo zimetoka katika upande wa magharibi ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لا yule ambaye ataiacha dini yake na akafa hali ya kuwa ni kafiri basi watu hao matendo yao yote yatapomoka hapa duniani na kesho akhera na watu wao watakuwa mahali pake ni motoni faulaika ashabun nar hao ni watu wa motoni hum fiha khalidun watakaa humo milele ndugu zangu waislamu katika mwezi kama huu ni kuadhimisha katika kusoma Qur'an kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na kuleta adhkari mbalimbali aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم ndugu zangu بعد يا خطبه hutuba yangu ya kwanza kuthibitisha ya kwamba mwezi huu ni mwezi mtakatifu kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kadhalika aya pia imeashiria hivyo lakini mtume alayhi salatu wassalam akaja utaja kwa wazi kabisa ilichokuwa muhimu ni kutafuta mtume yeye alifanyaje katika miezi hii je mtume yeye alifunga sana alifunga mwezi mzima masahaba nao walifunga mwezi mzima tukisoma vitabu na tukifungua makata taona mambo hayo hayapo kufunga mwezi mzima wa Rajab mambo hayo hayapo wala mtume hajafundisha lakini kusoma Qur'an ni jambo lipo siku zote lakini katika mwezi huu thawabu zinazidi zaidi na pia mwezi huu hauhusishwi na ibada nyingine yoyote ambazo zenye kuzushwa na watu kuna wengine wanafunga maalum na wengine wana sadaka maalum katika mwezi huu kadhalika na wengine wana swala maalum wameiweka katika mwezi huu al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn Ahmad katika kitabu chake la Taiful Maarif amezungumza maneno ya haki maneno ya sawa akasema fa amma as-salat falam yasihha fi shahri rajabin ama jambo la swala jambo hilo alikusihi katika mwezi wa rajab kama kuna swala maalum jambo hilo halikusihi falam yasihha fi shahri rajabin haikusihi swala aina yoyote katika mwezi huu wa rajab salatun sala maalum makhsusatun swala ambayo imewekwa makhsus haikusii jambo hilo takhtasu bihi ambalo watu wanajihusisha nalo wal ahadithul marwiya ama hadithi zilizopokelewa bi fadli salati raghaib katika kuisali swala ambayo inaitwa raghaib fi awwali lailati jum'atin mwanzo kabisa wa usiku wa ijumaa mwanzo kabisa wa usiku wa Ijumaa kama wajana min shahri rajab katika mwezi wa rajab kadhibun ni uongo mtupu huo peleka katika kapu kule hadithi yoyote ukiiona inazungumza masala ya rajab kuna fadhila hizi kadhib ni uongo hazikusihi wa batil na akasema vile vile ni batil la yasihu hadhihi salat swala hii haijawahi kusihi kisha akasema bid'atun ni jambo lililozushwa inda jumhuri ulama mbele za wanawachuoni wengi wanasema jambo hilo ni batil lam yasihu kadhib ni uongo huo ambao waliokuja nao watu wa bid'a katika mwezi kama huu ndugu zangu waislamu akuishia hapo al-Imam Abdurrahman ibn Ahmad Abul Faraj al-Hanbali akasema wa mimman dhakara dhalik na katika watu ambao walilohitaja jambo hilo min ayani ulama katika wanawachuoni wakubwa maalum almutaakhirin wanawachuoni waliochelewa waliokuja nyuma min alhuffaz katika watu waliohifadhi hadithi ambao waliobobea hawa ni zaidi ya madoktora ni zaidi ya ustazi kursi katika al-huffaz wanachuoni waliobobea ni Abu Ismail Abu Ismaila al-Ansari wa Abu Bakar ibn Sam'an wa Abu al-Fadl ibn Nasir wa Abu al-Faraj ibn al-Jawzi wa ghairuhum na wengineo wengi wengi waliotaja jambo hili kwamba jambo hili ni bid'a alipo wa inna ma lam yadhkurha lam yadhkurha almutaqaddimun hakika hapa na vingine hawakulitaja jambo hilo watu waliotangulia wa mwanzo almutaqaddimun salaf karne tatu hawakulitaja jambo hilo li'annaha uhdithat ba'dahum kwa sababu jambo hilo limezushwa baada yao kwa maana hiyo salatu raghaib imezushwa baada ya karne ya nne wa awwal ma dhaharat ba'da al-400 baada jambo siku ya mwanzo kudhihirika jambo hilo ni baada ya karne karne tatu wale masalafi ambao wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hao ni watu wa peponi hawakufanya mambo haya sasa kwa nini wewe unafanya kwa nini wewe unaleta bid'ah kwa nini unawahimiza watu wafanye mambo kama haya mambo ya haramu mambo ya uzushi mambo yasiyofaa kwa nini unaleta mambo haya fadhalika lam ya'rifuha almutaqaddimun jambo hilo wana wachuoni wa mwanzo walikuwa hawalijui wala yatakallamu fiha na wala hawalajalizungumzia jambo hilo sasa wewe wazungumza kama nani wewe wazungumza kama nani katika uislamu huu useme kwamba mashehe zetu wamefanya hivi mashehe zako ni wakina nani samu lana rijalaku tutajieni hawa mashehe zenu ni wakina nani mtume yeye ambaye amekuja na jambo lake la Uislamu hakufanya masahaba wakina Abu Bakar na Umar na Uthman hawakufanya wewe ni nani katika Uislamu wewe ni mufti sasa mufti na sahaba wapi kwa wapi aina thara wa aina thuraya wa aina alba'ra min albair iko wapi nyota iko wapi ardhi yako wapi mavi ya ngamia na iko wapi ngamia mwenyewe ngamia aliwa mavi ya ngamia hana faida yote kwa hiyo ndugu zangu waislamu sije mkakaa mkasema mna mashaka zenu mashaka zenu na mbele ya Abubakar ni Siddiq wapi kwa wapi aina thara wa aina thuriya wa aina alba'rat min alba'ir ndugu zangu waislamu lakini pamoja na yote aya ya pili niliyoisoma inahusiana na masala ya kwamba watu watulizane katika miezi hii mitakatifu kwa sababu mtume alayhi wasallam alikuwa anawahimiza masahaba zake wasipigane hakuna vita msiwapige makafiri msifungue miji katika miezi hii lakini ukijichanganya katika kuwapiga waislamu ruksa iko tunatakikana tuwapige yoyote atakayejichanganya katika miezi hii akaleta maudhi kwa waislamu uvunjifu wa amani na mambo mbalimbali ruksa iko lakini kuanza kupiga katika mwezi huu ni jambo ambalo halitakikani halifai katika uislamu wale kuwaudhi waislamu na wewe muislamu usijaribu hata siku moja ukafanya kisasi na ghadhabu kupigana na muislamu wa aina yoyote katika mwezi huu alhadithu dhu shujun maneno ni mengi lakini kwa kuwa masiku bado tunayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya na uzima tuweze kubainisha mambo haya lakini hata tukitangulia mbele za haki basi wasimame rijal watu wenye kubainisha wasiogope kiumbe cha aina yoyote wasiogope kwa sababu haki ni kubwa kuliko mtu mwingine yoyote rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salah